Aziz radioğluğuçu qarindoshlar, diqqatinglar jihat haqidagi nashidida bo'lsin. Bilsam agar amallarning avzili, jihodidur ahli zalol va kufri. Ang suyumlik ibodatdur Rabbimga. Rivoyat qilib muhaddislar haqqimga. shuning bishi islom namoz turiki. anchoqsi jihad arlar ko'riki tayyorlangan cennette, jannatda ahli uchun dal ki albatta egizligi büyük ajab ya subhan sobsiya u zamin Osman. garcham bossa qadamlari bandini amon bo'lg'ay do'zaxidin rabbini qutulg'usi g'am qayg'udin dunyoda mag'firat bu banda qolmas xatoda kim jang qilsa sutsoqcha tugdin Qazavotlarda ajr izlab Rabbidin Nisib bulg'ay ama ajr ve cennet, ve ya Rabbim ajab katta bu ne'mat Kar istasang hidoyatni jihatur bu so'zimga dalil ana oyatdur yaxshi hayot makoni tog'chirasi yoki xatar yoqilishlar soyasi takbir bilan jangga kirsa gar va vahim ichra pana istar botillar ustun bo'lg'ay kalimasi ollohni vazli bo'lmas ahli zalal gumrohning jihod bilsa buyuk amal qimmatda oqillarga zayo qilmas albatta yuzga iqin dalil kelgan Qur'anda İcabət qıl qalma hargiz isyonda o'xshash emas o'ltirganlar o'zrisiz ya qochquchi chaqirilganda iznisiz ya ro'zidor ibodatkor kunlarda tang emas ya namoz qonlar tunlarda banda ortiq so'zlashga hech imkonsiz taslim bo'lg'ay dalillarga gumonsiz davomatgay jihod toki kıyamet lazım tutqin biroz buyuk ibadet yetishib al karvoniga jihodni darvozasi acir bilen nijotni To'solmisun seni quruq bahane ya botillar islomga yot bigane ana koyixat yo'lladi Abdullah cevap bergin fuzayldek bo'l Aga.